Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 27, 1867 Isinapubliko ni Pope Pius IX ang kanyang pang-26 na encyclical, ang Levate. Ito ay may kaugnayan sa sinasabing pagdadalamhati ng simbahang katolika. Binigyan din ni Pope Pius IX ang nararanasang hirap ng pananampalatayang Kristiyano noong panahong iyon kung saan may pinakulong na Kristiyano, pinagnakawan at pinagbintangan sa mga kasalanang hindi nila nagawa. Dahil dito, hinikayat ng Santo Papa na palalimin pa ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng madalas na pananalangin inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.